Dobar dan, slušate Vidi podcast. Danas je sreda, 5. svibnja 2010. Nalazimo se na Dorost Sluc 2010 konferenciji. E, sa mnom je Valon Turković. Valen, te, čime se baviš u životu? E, pa ovako, zapoznan sam u ispani internetu, u slobodno vrijeme se bavim e, već godinama, znači promocijom open source software, Linux operativnih sustava. U zadnje dvije, tri godine se bavim i mapom, znači ono ukratko je najjednostavnije predstaviti taj projekt kao e, Wikipedia, ali za geodetske podatke, znači gdje ljudi surađuju u unosu ovoga cesta, ulica, bilo kakvih e, značajki nekog mjesta ili grada e, na otvorenom znači, kolaborativnom modelu, vrlo, vrlo sličnom kao Wikipedia. Moram priznati da meni prije nekog vremena sam se počeo interesirati za OpenStreetMap projekt i čak sam, išao sam na neki put i onda sam posudio Hrvatska udruga Linux korisnika mi je posudila e, GPS uređaj kako se zove, I got you mm i sam postupak nije uopće kompliciran e, stavio sam uređaj ono u auto, uključio ga, vozio se okolo kad sam stigao Uh, kad sam bio blizu računala, ušteko sam ga sinkronizirao on je pokupio nekakve logove, kad sam te logove ubacio na openstreetmap.org i to je bilo to. Ka, e, ti sami logovi u biti ne rade mapu, nego se po tim logovima kasnije crtaju ceste. Znači, e, postupak je stvarno jednostavan i može se uključiti netko koji ima doslovno samo pet minuta slobnog vremena. Jer za neke, za neke osnovne edite ne, uopće neko veliko znanje, neko puni, ne znam, neke e, edukacije dugo, ovoga, koja, traje dugo. Dovoljno je doslovno pogledati na kartu svojeg, svog kvarta, svoje ulice i pogleda li nešto nedostaje što možda znate da, postoji tamo. Znači da li postoji neka trgovina, neka bitna lokacija, spomenik, e, čak doslovno se može, može dodati svaki stup javne rasvijete ili klupe u parku, e, označiti neku tramatu površinu što god mislite bitno za vaš eh, kvart, za vaš dio grada, eh, znači doslovno potrebno pet minuta za neke osnovne stvari. Tu su danas stvari mogu malo, i, malo ići složenije, malo, malo detaljnije, jer recimo neko, neku cestu, evo, znači kad, kada se ide biciklom ili autom ili pješkom kroz neku, nekom stazom, E, zanimljivo prikup, prikupljati te bogate informacije. Znači, imati samo GPS log je e, super, ali još je bolje imati e, informacije da li je ta cesta asfaltirana, da li je neasfaltirana, je li jednosmjerna, u kojem smjeru jednosmjerna, da nije slučajno krivo ucrtana evo, puno znači informacija se može skupiti kao dodatne, znači sam time i ta karta postaje bogatija, ali kažem opet taj jedan malo složeniji nivo uopće nije potreban e, dovoljno je stvarno ovoga za neki početni taj dio, za 5 minuta da neko pogleda na Viki. Viki je stvarno fenomenalni, ja bi svakoga, svakako preporučio ovoga kogod sluša ovaj podcast, ova, ova tema zanima, neka pogleda wiki.openstreetmap.org E, ima tamo beginner's guide i čak je preveden na hrvatski zahvaljujući ovome e, kolegi maperu e, Vrbanu. on je to jako lijepo preveo, znači, ili ovaj, kom je engleski jednostavni, može i na engleskom. vrlo detaljni uput, znači od onih najjednostavnijih edita do ih malo kompliciranijih. Znači i od samog skupljanja podataka, Znači kako je GPS, ovisno koji GPS imate, da li imate možda iPhone, Android, mobitel ili, ili neki drugi GPS, e, ovisno znači uređaj koji posjeduje drugačija tehnika sakupljanja uh, prebacivanja tih podataka na, na vaše računalo. I naravno one te podatke potrebno precrtati i sam GPS log služi samo kao podloga za precrtanje, nikako se ne unosi direktno, jer e, taj GPS može imati previše točaka, možda je u jednom trenutku izgubio preciznost, pa onda je i GPS ovoga logo ono, na sve strane, lijevo desno, zapravo je to ravna cesta i tako, znači, to je onako ukratko. E, ono što sam ja možda u početku prekomplicirano objasnio, znači sa svim tim logovima i prebacivanjem, mijenjanje mape je moguće napraviti iz, iz vašeg omiljenog preglednika, znači dovoljno otići na mhm, openstreetmap.org, znači, znači neko područje koje do, dovoljno dobro znate obično vašu ulicu nešto pogledati, da li je dobro unešeno ime, da li je to označeno da jednosmjera jednosmjerna nije, da li su tamo trgovine, da li je neka cesta unešena, a da ne postoji, da li neke ceste su izgrađene, a da nisu unešene. Znači, čak i bez nekih logova se mogu mogu nekakve ono, izmjene napraviti. Izmjene, izmjene dopune, e, jer ako se znači od prvi korak je svakako otići na wiki, drugi korak otvoriti account e, kojima znači imate account koji možete račun jasno možete onda uređivati podatke jer ako nemate račun možete samo gledati podatke znači pregledati kartu i kada otvorite račun onda kliknom na edit tab dobijete se vidite puno jedan bogatiji meni sa znači e, dodavanjem točaka e, dodavanjem linija, brisanje linija, brisanje točaka, dodavanje informacije na postojeće točke. Recimo, ako je postoji neki, neki kafić, možda uneseno ime koje je staro. Možete znači kliknuti pogled koje ime piše unutra, dodati radno vrijeme, e, dodati e, web stranicu te trgovine ili kafića, dodati e, kućni broj, znači na kojem to kućnom broju ta trgovina ili neka zanimljiva lokacija. I to je stvarno, ili ne, tramvajska stanica, autobusna stanica, što god, znači i to sve, sve doslovno moguće u dva, tri klika mišem i doslovno u manje od pet minuta. Ja, kao neiskusan korisnik moram reći da stvarno izgleda kao nekakav wiki, ono, uglavnom su ljudi e, navikli na Wikipediju kao wiki, inače stvarno tako izgleda, otvori se neka stranica, samo umjesto teksta je tamo mapa, klikni se link edit i ono, može se mijenjati, nakon toga save. Da. E, da, evo, treba napomenuti taj dio što je na Wikipediji, znači bio u jednom dijelu problem, znači vandalizam e, je potencijalno moguć, ali je vrlo, vrlo efikasno spriječen. Znači, ako neko sad odluči da želi, ne znam, u kojeg od razloga pravi dar mar po ovoj karti i unositi ili brisati tuđe podatke, to je vrlo spriječe se na vrlo jednostavan način, zato što jednostavno svi podaci su bazisti kao u Wikipediji zapisani, znači kroz neki historije. Znači svaki korisnik ima neki trag koji je ostavio i svaka promjena se bilježi. Znači vi ako obrišete nešto da nije obrisano, ta, ima, ta točka ima svoju reviziju, znači 1, 2, 3, reviziju 5 i šest ako neko šest reviziji obrisa, vi vratite na reviziju pet gdje ta točka je prije postala. I vrlo jednostavno znači taj dio, koga, znači tako da postoji ta kontrola kvalitete podataka da ne može neko ući jednostavno i pobrisati pola Zagreba ili pola Osijeka ili bilo kojeg grada i sada to onda bude problem za projekt. Nego ako neko i doslovno pokuša biti znači, e, digitalni vandal, e, vrlo jednostavno se to riješi. Znači, vrlo se e, jednostavno vrate prijašnje postavke u stanje koje su bile prije, znači, nego što neko krenuo raditi ono, što ne bi trebao. Kad spomenuo kvalitetu, kakva je kvaliteta mapa? Jesu bolje, lošije ili iste kao recimo Google Maps za kojeg svi mhm. znamo? E, evo, ja bi se ograničio na ono području koje ja detaljnije pratim, a to je Osijek i Slavonije i Baranja e, jer ne mogu sad govoriti detaljno o kvaliteti osim, za Zagreb koji stvarno znam da je detaljnije sigurno od, većine karata i Google i ostalih. E, za Osijek također evo, konkretno ako neko sporedi kružni tok koji je glavni u Osijeku, vidjet će na Google Maps jednu cestu koja izlazi van kružnog toka i to niko ni godinama nije editirao ni promijenio, dok u, naravno na ovoj karti OpenStreetMap je to nacetan kako zapravo je fizički e, na, cesta zapravo je, znači koja ulazi u kružni tok i izlazi gdje treba, e, također u, Osijeku je puno sad novih cesta izgrađeno, nekih kvartova su se proširivali i to nigdje nije ucrtano osim OpenStreetMapu. Također zanimljivo kad je ova autocesta je do prije godinu dana išla samo do Slavonskog broda, dalje bila su e, državne i županijske ceste, sad je znači spojena autocesta skroz do Osijeka. E, prvi dan kad je puštena u pogon je bila uzeta na map Znači, stvarno ono ažurno, e, nisam ja je jedan drugi kolega je. E, I to je stvarno ta, ta jedna dinamika i brzina OpenStreetMap projekta e, i čak ovaj dio, znači koji su nastavili dalje prema, Budim, prema Budimpešti u Mađarskoj, jedino je uzeta u map Nijedna karta, ni Garmin, ni Google niko, koliko ja imam informaciju još taj dio nije nigdje ucrtan, osim, osim na, na map To isto Mađari su ucrtali, vjerojatno prvi ili drugi dan kad je pušteno u pogon. Tako da je taj jedna u, određenim dijelovima je stvarno vrlo precizno, ne može se ipak tvrditi za sve gradove u Hrvatskoj. Neki gradovi su stvarno vrlo detaljno nacrtani, i detaljnije od bilo koje druge karte, neki ipak zaostaju. Iako se to u zadnjih godinu dana jako ja, stvarno napredujemo i širimo projekt na sve gradove, evo i kolege koji su u i u i u Bjelovaru i u Čakovcu i Varaždinu stvarno ono sad to počinje, počinje rast to, e, to nisam iskreno pratio malo ovaj dio e, Dalmacije i Primorja nisam predetaljno pratio, nisam siguran što se tamo događa ali bi svakako pozvao da s kojeg godite grada pogledate kakvo je vaše mjesto e, uključite se u projekt znači bilo čak, čak je da, čak je možda zgodno napomenuti ne morate čak imati ni GPS zanimljiva je informacija da postoji drugi jedan projekt zove se walkingpapers.org E, znači papiri za šetanje u nekom prijevodu, e, gdje vi odete na, taj, na tu internet stranicu i isprint dobijete znači preglednu kartu i odaberete jedno područje koje znači vaš, obično vaš kvart i isprintate, dobijete PDF koji isprintate na osnovu tog PDF-a vi možete crtati po tom papiru, znači ako imate e, par ulica koje su već ucrtane ili možda čak i prazan papir, možete čak doslovno crtati po tome ovoga, znači dodati točke, znači da je jedna točka, ne znam, ili autobusna stanica ili kakav god ovoga točka zanimljiva i onda eh, ili skenirati ili čak poslati poštom u taj jedan servis koji auto, sam skenira i onda vam pomoću tih papira možete unositi podatke. Znači čak postoji mogućnost eh, to je najzanimljivije za, dio, za dijelove grada gdje već ipak nešto ucrtano, onda, onda dodajete recimo samo ove točke, znači neke znamenitosti, eh, što god je to znači bilo, da li to, kažem, od svakog, od park, e, klupe u parku do tijela javne rasvjete, do autobus stanica, trgovina, kioska, kafića. I je to vrlo jednostavno, znači čak i bez GPS-a samo se staviti neke x i oznake i sa strane zapisati e, dodatne informacije, onda kad dođete kući za računalo te podatke prenijeti na Znači, bez ikakve tehnologije, da osnovno papir i olovka i može se već raditi. Nisam znao za taj projekt. Da. Pa, malo smo sad prekoračili s vremenom, samo bih htio još spomenuti da postoje i okupljanja ljudi koji tako mhm. mapiraju, koji se zove ono, mapping party ili mhm. na, hrvatskom. Tako je. Pa, ne, mapping party bez nekog posebnog prijevoda na hrvatski. E, ljudi znači, se GPS-ove. Tako je. Obično se radi biciklima, ovoga, jednostavno i, ugodno ugodno se znači da malo se i promovira taj zdrav život, e, malo rekreacija. Da, i najpraktičniji zapravo biciklom. Ako ste pješka, ste presporak s autom, onda ipak auto nije zgodan za ulazak u male ulice, izlaske. Auto je zgodan za neke duže trase, za znači veće udaljenost, ali ipak ako pogledate jedan detaljni kvart, jedan dio grada detaljno, onda je najpraktičan to biciklom ovoga. znači, ljudi se doslovno dođu, okupe, obično da bude neki kafić, dogore se dođu u jedan kafić, dogovore se e, koji dio grada, koji dio kvarta će, koliko pogleda rastuće se na, na dio, može se kasnije još vrate koji put da usaglase, da znači ako, ako, da se neki, dio ne bi duplo radio, da neki dio se ne bi promašio i nakon toga se popi neko piće ili neko osveženje i da se kuće ovoga. To je to. E, hvala puno, Valente. E, gdje te ljudi mogu naći? Imaš e, Twitter, blog? Imam Twitter, imam blog, sve živo. Gmail, MSN, ICQ. E, najlakše je ukucati u Google Valent Turković, e, da ćete i moj, e, moj blog koji se zove Kernel Reloaded, najkraće ga se znači preko Google-a, malo duža adresa, ili Twitter kroz valentt sa dva to. Evo, to je onako najlakše. Hvala puno. Eto.